kristīti un sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām. Kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu interesētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana? Raidījums par misijām pasaulē – un uz to aicina pāvesta misiju darbi Latvijā un priesteris Rihards Rasnacis. Sveicu visus Radio Marija klausītājus eh, no Radio Marija studijas Rīgā, jā, ar Vāciešu ielā 6, un eh, šeit um, blakus man ir arī Aija Avotiņa, uh, kura palīdzēs, eh, lai šis raidījums varētu eh, skanēt. Un, eh, jā, vēlos sākumā pastāstīt, kāpēc ir šāds raidījums un kāpēc šāds nosaukums kristīti un sūtīti. Pirms dažiem gadiem pāvests bija izsludinājis tādu ārkārtējo misiju mēnesi, jo oktobris katru gadu tiek īpaši baznīcā izcelts gan kā rožakroņu mēnesis, gan arī kā misiju mēnesis – Un kāpēc misija mēnesis? Jo um, priekšpēdējā oktobra sveidiena katru gadu tiek svinēta kā pasaules misiju diena, uz kuru pāvests vienmēr ir sagatavojis um, īpašu veistījumu. Un uh, arī šo misiju sveidienu mēs savās draudzēs vienmēr varam uh, atpazīt pēc tā, ka tiek vākti ziedojumi pasaules misiju atbalstam. Un uh, kāpēc tieši oktobrī? Uh, Jo oktobrī mēs iesākam ar um, Svētās Mazās Terezītes uh, dienu, kas uh, savukārt ir uh, misiju aizbildne. Un, uh, lūk, uh, tad mēs visu šo mēnesi varam tā, pavadīt tādā uh, misiju noskaņā. Un pāvests to bija izcēlis tā uh, īpaši ar tādu, to pat sauc par ārkārtējo, uh, šādu mēnesi ārkārtējo uh, svinēšanu. Un, um, Jā, šis eh, tāds uzsaukums, ka kristīti un sūtīti, eh, tas ir saglabājies daudzu pāvstu misiju darbu um, tādā nacionālo direkciju ikdienā, un arī tāpēc esmu izvēlējies šādu nosaukumu šim raidījumam, lai runātu par baznīcas eh, misiju darbu pasaulē. Mēs bieži dzirdam šo vārdu misijas, un uh, Reizēm tas tiek lietots eh, kā sinonīms vārdam evanģelizācija. Un es gribu nodalīt, ka tādā no baznīcas oficiālajā valodā ir eh, nu, tik nodalīta šīs eh, no divas jomas, um, arī tīri um, tā, um, baznīcas struktūras uh, ziņā Zinām, ka baznīcā ir dažādas dikastērijas, nu, tādas atbildīgās ministrijas, mēs varētu teikt, mūsu tas, politiskās valodas tādā uztverē. Un uh, ir arī nu, jaunās evanģelizācijas dikastērija, kas, kur ir divas nodaļas. Viena runā tiešām par jauno evanģelizāciju, un uh, otra nodaļa runā par uh, jaunajām baznīcām – Un, tā, tās ir misiju teritorijas, kas ir misiju teritorijas. Tās, tās zemes, kur baznīca ir salīdzinoši jauna, kur vai nu pašlaik notiek pirmatnējā evaņģēlīja pasludināšana, vai arī tas ir noticis salīdzinoši nesen. Nu, ja mēs skatāmies, ka baznīca pastāv jau 2000 gadus, tad nesen tas nozīmē, nu, piemēram, 100 gadi vai, vai var tas pat 200 gadi. Un uh, pamatā tās ir teritorijas uh, Āfrikā, Āzijā, Okeānijā, Dienvidamerikā un ja, Eiropu mēs nevaram attiecināt uz šīm misiju teritorijām. Lai gan arī mēs esam pieraduši, ka pie mums uz Latviju brauc misionāri, tad jā, šie misionāri brauc, varētu teikt tā, reevanģelizēt, nevis pirmoreiz pasludināt evaņģēliju, jo mēs Latvijā jau Ai, cik ilgi mēs pazīstam kristietību? Jau vairāk kā 800 gadus, vai ne? Un, eh, tāpēc mēs nevaram teikt, ka mēs esam misiju zemē, jo mums eh, evaņģēlijs ir pazīstams jau sen. Eh, lai gan mums joprojām ir vajadzīgi evaņģēlijas sludinātāji, un mēs redzam, ka mēs pat nevaram to izdarīt tikai ar saviem spēkiem vienu, un mums nāk palīgā arī šādi evaņģēli sludinātāji no citām zemēm, kurus mēs neredz saucam arī par misionāriem. Tā, uh, tātad šajā raidījumā, kad es runāšu par uh, misijām, es visbiežāk runāšu šo nozīmi, kāda tā ir uh, Vatikāna oficiālajās struktūrās, proti, ka misijas uh, un misionāri ir tajā zemēs, kur kristīgā ticība ir visam jauna, un kur tas bez palīdzības no ārpuses, gan materiālās, gan lūkšanu, gan kādas institucionālās palīdzības, nu, baznīca nespētu pastāvēt. Un, jā, tāpēc ir īpaši struktūras izveidotas, kas gan informē par to, kas notiek misiju zemēs, gan organizē atbalstu šīm misiju zemēm. Un, eh, šo struktūru, šī struktūra sauc par pontifikālajām misiju apvienībām. Eh, tas ir vienā nosaukumā, otrā nosaukumā ir pāvesta misiju darbi. Un es vairāk sliecos tomēr uz šo nosaukumu pāvesta misiju darbi. Un redzēsiet, ka, ka mums Latvijā agrāk nav bijusi šāda struktūra, tad šie nosaukumi uh, arī struktūra nosaukumu, organizāciju nosaukumu vēl nav nu, tā iedzīvojušies, un tāpēc uh, katrs tulkotājs tās izmanto uh, citu uh, raksturojumu, citu nosaukumu, un mēs mēģināsim pamazām arī iedzīvināt uh, to terminoloģiju, nu, tas pie, ar kuru mēs varētu vienoties, ka tāda uh, latviešu valodā pastāvēs, bet jā, tā, es aicinu arī jūs um, Tas pat nāk arī ar saviem priekšlikumiem vai ieteikumiem, kā labāk nosaukt vienu vai otru struktūru, vienu vai otru procesu, um, misiju pasaulē. Un, um, jā, kāpēc vēlreiz šāds raidījums? Tāpēc, ka mēs esam katoļu baznīca. Katoļu baznīca ir universāla, tā, tā aptver uh, visu pasauli. Un mēs nevaram tikai domāt par savu vienu draudzi, vai tikai par savu diecēzi, vai tikai par eh, lūk, Latvijas katoļu baznīcu. Un arī mēs varam domāt tikai par Eiropu vienu. Mēs piedaram universālajai, katoliskajai baznīcai, un tātad, eh, ja tā ir mūsu lielā ģimene, nu vai mēs viņu pazīstam? Bet arī eh, šajos ievadvārdos arī jautāja, tad, kur ir tās robežas, jo ja Jēzus aicina um, mūs iet un sludināt līdz pat zemes robežām, tad kur ir šīs robežas? Un uh, kur beidzas mūsu informētība un ieinteresētība? Jāatzīst, ka mēs diezgan maz zinām par uh, katoļu baznīcu tālās zemēs. Mēs kaut ko zinām par Eiropu, kaut ko tas nedaudz zinām par Amerikas baznīcu, um, bet diezgan maz zinām, nu, piemēram, par pašām zemēm, kur tikko pāvests viesojās. Uh, Singapūra, uh, Indonēzija, uh, Papua Jaungvinēja. Un, um, un mums, man liekas, ļoti attālināts tāds priekšstats par to, uh, kas notiek ar kristiešiem šajās zemēs, vai viņi vispār tur ir, cik daudz viņi ir, kāda ir viņu ikdiena, viņu dievkalpojumi. Tā. Tātad, vienlaik, ka mums vajadzētu būt informētiem par to, kas notiek katoļu baznīcā, bet arī ieinteresētiem. Un tas nozīmē nu, motivāciju par uh, šo informācijas iegūšanu, lai mēs nebūtu vienaldzīgi par to, kas notiek pasaulē. Un, uh, jā, tad arī šajā raidījumā Kristīti un Sūtīti eh, mēģināsim eh, izkopt solidaritāti, tad, eh, zinot par to, kas ir, kas notiek katoļu baznīcā tālās zemēs, lai mēs justos nu, līdz atbildīgi, lai mēs uzņemtos zināmas rūpes. Jā, arī rūpes caur lūkšanu, Ehm, bet var tas arī solidaritāte tīrts eh, tādā praktiskā veidā, kā mēs varam nu, palīdzēt vai atbalstīt uh, kristiešus, uh, šīs jaunās kristīgās kopienas uh, tālajās zemēs, un vai mēs varam iesaistīties sludināšanā, um, vai personīgi, vai attālināti ar internetu, uh, vai vismaz atbalstīt sludinātājus, ja misionārus, kas darbojas šajās tālajās zemēs. Lūk, tāds šis uzstādījums par raidījumu Kristīt un Sūtīt, proti par baznīcas misiju pasaulē. Un tagad dzirdēsim dziesmu no Papo Jaungvinējas, kur tikko viesojas pāvests, un šajā valstī nu, gaidīja pāvestu arī tiks atcerēta speciāla dziesma, un cilvēki to bija mācījušies, un dažādās draudzēs to mēģinājuši. Atskot, oficiālā pāvesta sagaidīšanas dziesma no Papo Jaungvinējas. Jūs klausāties Radio Marija un uh, ēterā raidījums Kristīti un Sūtīti. Šis ir pāvesta misiju darbu raidījums par uh, baznīcas uh, misiju pasaulē. Runājam par to, kā mēs varam atbildēt uh, Jēzus aicinājumam sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām un kur ir šīs robežas, kur beidzas mūsu interesētība un informētība – rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana. Un, ka, mm, lai parādītu, jā, ka tiešām evaņģēlija jāsludina līdz pasaules robežām, tikko pāvis bija devies uh, liekas, nu, savā tādā ilgākajā un tālākajā apustuliskajā ceļojumā. Un, uh, tas bija uz um, dienvidu austrumu Āziju, un Okeāniju. Ļoti bieži pieminēja tikai Āziju, bet īsumā Papua Jaungvinēja skaitās Okeānijas uh, valsts. Lai gan puse no šīs salas pieder Indonēzijai, un eh, tā, tā skaitās kā Āzijas valsts, savukārt Papua Jaungvinēja ir eh, um, Okeānijas valsts. Un um, pārs par 12 dienas pavadīju šajā ceļojumā. Uh, Un, uh, lai saprastu, tas ir nu, viens reģions, kurā bija pāvests. Bet, uh, no Indonēzijas, kur, kur pāvests uzturējās līdz Papua Jaungvinējai, līdz galvaspilsētai, uh, lidojums vien bija sešas stundas. Tā kā varam iedomāties, var kādi tie ir attālumi. Uh, mēs varam pārlot pāri visai <laughs> Eiropai. un, uh, ja nemaldos, man lidojums uh, no, no Vašingtonas eh, līdz uh, Stokholmai bija astoņas stundas. Tā kā redzam, kādi tātad ir šie attālumi uh, nu, viena reģiona ietvaros. Un pāvests, tas pirms bija uh, uh, Singapūrā un uh, Indonēzijā, un uh, Uh, tur jau bija dažādas tikšanās, eh, gan ar katoļiem, gan arī ar pat eh, citu reliģiju pārstāvjiem. Un, eh, jā, pagājušajā es nav stāstīju par Austram Timoru, kur arī ļoti interesanti vēstura, kā viņi ir atguvuši neatkarību, jo, um, viņiem bija, ka viņi bija liekas, Portugāles kolonija, un pēc tam bija atguvuši neatkarību, bet pavisam ātri viņus okupēja Indonēzija, un tad atkal pagāja laiks, kamēr viņi atguva neatkarību no, no Indonēzijas, un viņa viena no jaunākajām valstīm pasaulē. Tad um, Papua Jaungvinēja, lai nu, klausītājus varētu labāk stādīties priekšā, kur tas eh, ir. Un, jo es arī tad, kad runāju par okeāniju, ļoti daudz nemaz nezinu, ka, kas īsti ir okeānija. Eh, Tātad okeānija tas reģions, kur ir Austrālija. Un uh, Papua Jaungvinēja ir tieši nu, virs Austrālijas. Un, ja mēs skatāmies nu, uz Tiksim, uz globus, uz karti redzam Austrāliju, augšā Papua Jaungvinēja un uz tās pašas salas. Tātad, pa labi ir Papua Jaungvinēja, pa kreisi ir Indonēzija. Ar, ar Indonēziju ir ļoti daudz salas. Un tā ir ļoti uh, liela teritorija ar arī ļoti daudz uh, iedzīvotājiem, um, kur jau tas Indonēzijā, Indonēzijā pamatā, pamat iedzīvotāji ir uh, musulmaņi, uh, tad Papua Jaungvinējā lielākā daļa iedzīvotāji ir kristieši. Un, uh, jā, ir daļa uh, Papua Jaungvinējas iedzīvotāji, kas uh, piedara nu, kādiem nu, vietējai reliģijai, jeb vietējām reliģijām. Papua Jaungvinēja savas geogrāfiskās īpatnības dēļ, tāda, ka cilvēki nevarēja tas daudz pārvietoties, un tāpēc ir radušās ļoti daudzas tādas uh, nu, etniskās un arī valodu tādas kopienas. Tas ehm, ir tās 850 eh, eh, dažādas eh, šīs te kopienas, kurās ir atšķirīga pat valoda. Un ļoti daudz runā angļu valodā, jā, jo viņiem bija saistība ar Austrāliju, joprojām ir, jā, pat ja viņi ir ieguvuši neatkarību, bet joprojām skaitās viņu uh, nu, nu augstākais vadītājs, un tā ir Anglijas karalis. Tad, um, um, jā, tāpēc šī saistība gan ar Angliju, bet varētu teikt tā caur Austrāliju. Un, um, jā, tas, kā mēs Latvijā uzreiz iedomājamies Papo Jaungunēju, uh, tie ir uh, cilvēki ar ļoti interesantu nacionālo tērpu vai mēs bieži vien teiktu tās pat nu, bez stērpa, jo mums liekas, nu, ka tās ir tikai kādas, eh, kādi rotājumi, sakrāsot eh, vai, vai seja, vai kādas ķermeņa daļas, eh, kādas spalvas salikts galvā, vai kādas krellas salikts ap kā klunda. Es vienmēr pāvesta vizītes laikā ļoti daudz cilvēku nāca šajos nu, tradicionālajā, nu, es teiksim tā, apģērbā vai izskatā, uh, un uh, arī liturģiskajos um, kādos uh, liturģiskās darbībās piedalījās šajā nacionālajā tērpā, un tas bija ļoti kolorīti, tā, kas jums iesaku nu, ierakstīt Google, nu, pāvests Jaungvinējā, un uh, jūs redzēsiet daudz, nu, ļoti ļoti tādus efektīvus uh, attēlus. Es domāju, kādu no šiem attēliem es noteikti arī izmantošu oktobra um, mēnesī, lai runātu par, uh, par misijām, lai tādējādi nu, vizualizētu jā, baznīcas uh, darbu un baznīcas misiju. Um, tad, um, vēl nedaudz informāciju par um, um šo papo Jaungvinēju um, par eh, iedzīvotājiem. Um, tur, ja nemaldos, eh, eh, pirms dažiem gadiem, kad bija tautas skaitīšana, saskaitīja gandrīz 12 miljonus iedzīvotāju. Un, um, um, ja, kā jau teicu, tieši tāpēc, ka geogrāfiski bija ļoti grūti uh, nodrošināt sakarus starp eh, šīm dažādām grupām. Tāpēc ir eh, katrai šai grupai izveidojusies eh, sava kultūra un arī valoda. Um, jā, tad, um, jā, ko pāvests uh, darīja Papo Jaungvinējā? Viņš bija uh, gan svinēja svēto misi vienā lielā stadionā, kur uh, mums bija kādi 50 tūkstoši uh, eh, dievlūdzēji. Un, um, ar, varbūt, ka mēs varam vēlreiz nedaudz no, mm, dzirdēt šo dziesmu, ar kuru sagaidīja pāvestu Papua Jaungvinējā, uh, Un tad eh, turpināsim eh, ieklausīties par to, ko pāvis darīja šajā eh, valstī. Radio Marija ēterā skan raidījums eh, Kristīti un Sūtīti par eh, um, baznīcas misiju pasaulē. Un eh, stāstīju par to, kas būs sagaidāms šajos raidījumos un kāpēc tāds raidījums ir vajadzīgs, lai mēs varētu izdzīvot to, ka baznīca ir katoliska un būt informēti, būtu solidāri un lūkšanā vienoti ar uh, Eh, katoļiem visā pasaulē. Un eh, šo vienotību un solidaritāti tikko pāvests izrādīja arī dodamies eh, tālā un ilgā 12 dienu ceļojumā uz um, Dienvidu Austrumāziju un Okeāniju. Un, um, um pagājušajā nedēļā runāju par um, Austrum Timoru, uh, Tad eh, šodien es vairāk pievēršos uh, pāvesta vizītei Papua Jaungvinējā. Citu, joprojām fonā mēs dzirdam uh, oficiālo dziesmu, ar kuru uh, sagaidīja pāvestu šajā valstī, kurā ir um, apmēram 12 miljoni iedzīvotāji, un lielākā daļa no viņiem ir kristieši. Tad ehm, um, nu, pāvis šeit bija divas dienas, 7. un 8. Eh, septembrī. Es domāju, šie datumi laikam, mums ir eh, palikuši atmiņā ar savukārt viena cita pāvesta eh, vizīti 1993. gadā, kad arī 7. un 8. septembrī pie mums viesojās pāvests Jānis Pāvils II. Un, um, lūk, 8. Ehm, septembra rītā uh, Portmors bija apustuliskajā nunciatūrā. Pāvis eh, tikās ar Papua Jaungvinējas premjerministru. Um, viņš ir arī huli tautas, kas ir viena no lielākajām etniskajām grupām valstī, pārstāvis un līderis. Un pirms tam ir bijis arī izglītības, finanšu un ārlietu ministrs. Un tagad ir premjerministrs. Pēc tam svētais tēvs devās uz uh, um, Papo Jaungvinējas pirmā ģenerālgubernatora Sera Džona Gīza vārdā nosaukto sporta kompleksu, kurā ietilps slēgta arēna un uh, arī cita sporta infrastruktūra. Un, uh, šajā uh, sporta kompleksā uh, ir notikušas arī Klusā okeāna valstu olimpiskās spēles. Un, um, pāvests uh, svētajā misē, kurā piedalījās apmēram 35,000 cilvēki, uh, um, teica, ka tie, kuri atrodas sociālajā un ekonomiskajā atstumtībā, ir vienoti ar Dievu un tuvākajiem. Un, um, ka homīlijā mm, Pāvils Francisks pārdomāja tās dienas eh, lasījumu, proti evaņģēlija tēmu, kurā aprakstīta kurmēmā cilvēka izdziedināšana. Pāvests īpaši pievērsās diviem stāsta elementiem – kurmēmā attālinātībai un Jēzus tuvumam. Kurmēmais vīrs atradās eh, geogrāfiskajā apgabalā, ko mūsdienu valodā varam saukt par perifēriju – jo Dekapols teritorija atrodas aiz Jordānas, tālu no reliģiskā centra Jeruzalemes. Turklāt viņš ir attālināts no dieva un cilvēkiem, jo viņš ir kurls un tāpēc nevar dzirdēt citus. Viņš ir mēms un tāpēc nevar sarunāties ar citiem. Šis cilvēks ir nošķirts no pasaules, viņš ir izolēts, sacīja pāvests. Un šķiet, ka um, tas varētu būt ļoti tuvu šis apraksts arī Papua Jaungvinējas cilvēkiem, kuri arī ir piedzīvojuši šo gan geogrāfisko attālinātību, gan vienam no otra, gan arī no pārējās, tiks tā, um, uh, Eiropas, no, no pārējās civilizētās uh, pasaules. Un, uh, Pasaka, Dieva atbild uz šo attālinātību, ko mēs reizēm sāpīgi izjūtam, ir viņa tuvums. Savā dēlā Dievs vienmēr grib parādīt, ka viņš ir tuvs Dievs, līdzjūtīgs Dievs, kas vada un rūpējas par mūsu dzīvi, pārvarot visus attālumus. Un nu, pāvis norādīja, ka tad, kad mēs jūtamies attālināti vai nolemjam ievērot distanci, distanci no Dieva, no saviem brāļiem, no mums atšķirīga cilvēka, tad mēs noslēdzamies un barikādējamies sevi un galu galā sākam griezties tikai ap savu ego un kļūstam kurli pret Dieva vārdu un tuvākā saucienu, un tādēļ nespējam runāt ar Dievu un savu tuvāko. Lūk, šie pāvesta vārdi teikti Papua Jaungvinējā, es domāju, ir labi parāda arī tas mūsu situācija, ka arī mums jābūt tuvu tiem cilvēkiem, kas tas geogrāfiski ir tālu, bet zinām, ka Dievs viņiem ir tuvu, tāpēc ir mums jābūt tuvu gan ar savu lūkšanu, gan ar savu ieinteresētību par viņiem, gan ar jā, eh, savu solidaritāti. Un, eh, tāpēc, jā, tā tuvojas noslēgumam raidījums Kristīti un Sūtīti. Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums. Un, eh, nu, teikt, nu vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā, Tāpēc izmantoju iespēju ziedot rādījumu arī Latvija, un Aija pateiks, kā to var darīt. Jā, tad veids, kā tu vari atbalstīt rādījumu arī Latviju darbību, tas pats vienkāršākais ir piezvanot uz tālruņa numuru 900 67 69. Tad zvanot uz šo tālruni, tu noziedosi 4 eiro un 27 eiro centus, Un, protams, ejot mūsu mājaslapā, tu atradīsi sadaļu ziedot un um, arī visus uh, kontus, kā to var izdarīt. Jā, un tādā veidā tu arī piedalīsies šajā misijā, kā es saku vienmēr divmātas misijā, kļūt uh, par uh, misionāru, lai Dieva vārds izskan visā Latvijā, mūsu gadījumā visā Latvijā. Nē, arī ārpus robežām, <laughs> arī ārpus robežām klausās. Un tad jāsaka. Paldies par klausīšanos šodien!